sortzeak esan nahi du, etzegoen tokitik zer edo zer ekartzea. Utsunea betetzea. Beti da zailago, ezerezetik sortzea, zegoenetik desegitea baino. Zer dago sortzeke, galdetuko du baten batek. Eta ingurura begiratu besterik ez dago, dena egiteko dagoela ohartzeko. Zeren ez dakit baina ni utxutxik sentitzen naiz honezkero. Goizetan irratia da deskalabrua dosi handiegietan, eta zuk ez du jekitzen asmatzen. Berri guztiak txarrak, kezkagarriak, negargura sortzen dutenak. Zer egin ote dugu alakorik izateko? Berri ekonomikoak modan jarri zaizkigu ezagutzen ere ez ditugun terminoak gure kezkaiturri bihurtu dira. Konbertsazio gai, beldurraren amu, guztia ondoratzen ari da. Hori diote, hori ezagutzen ari gara. Langabetuak daude etxe guztietan, baina lanera doazenek ere ez dakite zertara doazen. Euren lanaren poderioz, eraiki dutena beste batzuek desera ikitzen tematzen diren ezkero. Noiz arte iraun, hori da galdera. Eman zure soldatatik lapurrei, banketxeei, biaramunean udaltzainek lagunduta zure etxean agertu daitezen, sentitzen dugu jauna, gure lana da. Gehiegi gasatu genuen, badakizu. Konturatu orduko lanera eramaten gintuzten autoak pedalei eragiteko hori dakoak ziren gure etxeak paperezkoak. Kaka buruti behera egin digute. Zer egin du urte guztiotan? Telebiste ikusi edo telebiste irentsi edo telebistak sodomizagintzan utzi. Salbame eta futbol gaindosia isilik eta geldirik egon gaitezen. Elkarri begiratzen diogu eta ez dakigu zen bide gurutzetan galdu ginen. Zer gertatu zen promes egin ziguten guztiarekin. Guztia desagertu baita. Zer esapen zuten testu liburuek engainuari, lukurreriari eta desfalkoari buruz? Ezerrez. Liburuek greziarrei buruz hitz egiten zuten eta tunika zuriz jantzipazioa zela besterik ez genuen jakin. Listoak zirela, esklaboak zituztela, emakumeek ezin zutela bozkatu. Demos hitza aia izorromen herria alegia, zu ni, sosegurik ez, hau, gainetik ezin kendu gabiltzanok, guztia herriarengatik eta herriarentzat. Agotik aparra darie. Herriaren izenean lapurtu eta ondorioak herriaren bizkar gainean utzi. Hori da egin dutena, urteetan bataiatu ezinik egon gara. Ez zuten beraiekin egoterik nahi. Iraganean amaike izan genituen bezala, orain ere badugu izena. Orain izana falta zaigu. Sortu legezatu dute. Arna sartzen utzi digute. Politikoki bada ere. Gainantzeko guztian ordea, estu eta larri. Eskerrak, larrojak irabazen jarraitzen duen. Gure aserreak bare jarrai dezan. Jantzi zuriz eta boina gorriz flaute irlandarra jotzen dugun bitartean guztiok zoriontsu, tradizionalak, mistoak eta gainontzekoak. Demokrazia indartzen baitu aukera askeak. Jarri ezaidazu kopa bat ardo goxo, eta ahaztu dezagun mundua mundu dela, eta geu mundutar garela. Lastiman legeek jada ez dutela ezertarako balio.